на кілька футів над дахами. У небо валив густий чорний дим, і надії на те, що пожежа скоро погасне, не було. О, здається, це їм не дуже подобається, зауважив шафер. Я теж так гадаю. А я думаю, що саме тепер вони візьмуться за нас як слід. У замку у них є собаки. Собаки. Отже, вони можуть бути і в казармах. Залишається тільки привезти їх на станцію, дати понюхати наші речі, поводити довкола, щоб вони взяли наш слід і все. Сміта і шафера розірвано на шматочки. Альпійським стрільцям я ще дав би фору. Але тягатися з доберман пінчерами для мене вже занадто босе. А мені здавалося, що ти боїшся лише коней, лагідно сказав Сміт. Коні то чи добермани, називайте їх як завгодно. У мене викликає страх усе, що має чотири ноги. Він знову позирнув на охоплену полум'ям станцію. З мене був би кепський ветеринар. Ну, не турбуйся, запевнив його Сміт. Ми ще затримаємось тут дуже довго, так що ніхто з твоїх чотириногих друзів не встигне схопити твій слід. Невже? З підозрою глянув на нього шафер. Замок, нагадав Сміт. Ось заради чого ми тут? Ти не забув? не забув. Шафер дивився, як полум'я над станцією шугає вже футів 20-30 завишки. Ви знищили таку гарну станцію. Ви це усвідомлюєте? Як ти сам би сказав, нагадав Сміт, це була не наша станція. Ну, ходімо. Ходімо. Спершу нам треба подзвонити, а потім з'ясувати, який прийом чекає на нас у шлос Адлові. Саме у цей час Мері Елісон відчувала на собі, який прийом чекає на гостей замку. Її приймали не надто тепло. Стоячи поруч із фон Браухічем та Гайді, вона роздивлялася велику замкову залу. Кам'яні стіни, кам'яні плити на підлозі, стеля з дуба. У цю хвилину двері у кінці зали розчинились і ввійшла дівчина. Вона простувала до них ходою, в якій відчувалася владність і грубість. Це було скоріше марширування, ніж хода. І все ж Мері мусила визнати, що дівчина дуже вродлива висока на зріст, білява, глибока. Вона пасувала б на обкладинку будь-якого журналу у Третьому рейху. Але погляд її голубих очей був крижаний. Добрий вечір, Анна Марі, сказав фон Браухіч голосом цілком позбавленим будь-якої сердечності. Це наша нова дівчина. Фройлейн Марія Шенк. Марія це секретарка пана полковника, яка відповідає за всю жіночу обслугу. Ви, мабуть, доклали чимало зусиль, щоб сюди потрапити Шенк? Якщо голосові Анни Марі і була хоч трохи притаманна милозвучність і теплота, то цього разу вона про них забула. Повернувшись, до Гайді. Вона оглянула її з ніг до голови крижаним поглядом і запитала, а ви чого тут? Через те, що ми дозволяємо вам прислуговувати за столом, коли у полковника багато гостей. Гайді, кузина цієї Фройляйн, обірвав її фон Браухіч. Крім того, вона тут з мого дозволу. Це був дуже прозорий натяк на те що не варто виходити за межі своїх обов'язків. Анна Марі подивилася на нього.